Yohanna simore nay kanko Yesu nde o tini farisee'en ɓe nani ombo daña te omo baptis almuɓe ɓurɓe heewde e ɓe yayaɓe e goonga yeesu e hoore mum baptistano hay gooto ko almuɓe mum tan baptisatno o ummi yude o rutti galile ndeke omo fodno taccidde diwan samari o o ari e wuro samari woto wiyetego sikar takkigo e sara guesa ba yaquba rokkuno yusufa ɓiyumba ko ɗon woyndu yaquba ndu wonno ɗangal ngal tampinimo o jooɗi e sara woyndu he ko hedde naange e hoore wonno debbo gooto samari ari ƴoogde o wi ɗum rokkam ndiyam mi yara ngati tawi almuɓe makko njehi wuro soodoyde ko ɓe ñaami debbo o wiimo aan yahuɗo o haɗa ñaagomi min samari o ndiyam ko njarɗa ngati yahuda en jotondirani e samari en o jaabimo o wii sinno aɗa anduno dokke allah e holi gonɗo ñaagotoɗo mo ndiyam ko yari o ko aan ñaagotono ɗum ndiyam kadi o rokketeno ndiyam nguurɗam debbo o wiimo ceernaajo a alaa baagal kadi woyni du ene luggiɗi holi to dañataa ɗam ndiyam nguurɗam ko taani men yakuuba rokki min ndu woyndu kanko e hoore makko o yere ndiyam mayru ɓiɓɓe makko e oorde makko njarii heen kañum enne maa taw kay a miijaaki ɓurde yakuuba faayidinde o jaaɓiima o wii kala jarɗo e ɗam ndiyam maa ɗomɗu gonngol kono kala jarɗo e ndiyam ɗam jogormi rokkude ɗum ɗam wonta ɗomɗude haa abada ngate ndiyam ɗam jogormi rokkude ɗum ɗam ma wontu e mum sewde ndiyam puccittoɗam ngam rokkude ɗum ngurdam ɗam gasata debbo o wiimo ceernaajo rokku am ɗam ndiyam mbele miɗa waasa ɗomɗude ko heddi heen ko mi natta sohlude arde ɗo jooɗde o wiimo ya noddo e joom galle ma garta debbo o jaabimo wi mi ala joom galle o wimo a haali gonga ni mbiɗa a ala joom galle ngati a resanamo laabi joyi kadi gorko mo gonduɗa joni o wona joom galle ma a haala ni kam gonga debbo o wimo ceernajo mi faami ko annabi taniraɓe amen cujjiranno allah makko e dow nde ɗo hayre kono onon mbiɗon ko nokku ɗo allah foti sujjanede ɗo woni ko yerusalem o wimo debbo jaɓanam saha ma arɗo on cujjanta allah baba o wona ɗo e hayre he wona yerusalem onon ndewaton koko on ganda kono minen amin gandi komin ndewata ngati dandore ummoto ko e yahuda en kono saha nana ara o yettimani ɗo sujjoɓe tigirigui ɓe cujjanirta baaba o ruhu wondude e goonga ngati baaba o yiiloto ko sujjaniroɓe ɗum noon ɓe allah ko ruhu kadi ala e sago sujjanoɓe mo ɓe cujjaniramo ruhu wondude e goonga debbo o jaabimo o wi mboɗo andi almasiru o biyetere kadi kris o arat so ari mawo habru min fof o wiimo ko min kaaldowo e ma o woni on e on saha almuɓe makko garti ɓe kawa nde ɓe jii omo haalda e debbo o nde kono hay goto e mabɓe wiyanimo holko namnotoɗa walla holko waɗi aɗa haalda e makko nden debbo woppi ɗon loonde mum rutti to wuro to wi yimɓe ɓe ngare jeeye gorko kalanɗomi kala ko men mi wadde yo taw wona almajiro o nden ɓe jalti wuro ngo ɓe payi e yeeso e nder ɗum almuɓeɓe goni e ñaagade mo ina mbiya ceerno ñaam kono o jaabiɓe o wi moɗo jogi nguura ka on ganda e on saaha almuɓeɓe goni e wiyodirde e koye mumen mate won gaddanɗoma koñihaami o wiɓe guuram ko rewde sago nelɗomi o timminde golle ɗe o tottimi yomi waɗɗe mate wona oɗon mbiya ɗo e lebbi nayi ko coñal kono min mboɗo wiya on ɓamte gita mon ƴeewe gese ɗe ɗe ɓendi ɗe jonti soñeede coñƴe fof heɓi jobdi mum te rendinat gawri ngam gurdam ha abada ɗam hono noon gaawɗo o e coñɗo o fof mbeltodiima e dow ɗum konngol biyowol ma wood gaawɗo wooda coñɗo ngol ko goonga ko mi nelɗo on yo on coñoyɗo on tampaani won tampunooɓe ɗoon te on naati e golle mumen heewɓe samari en ngoon wuro ngonɗini mbo sabaabu nde ɗum ɗo ko debbo o settinoo wi'i o haalandi kam kala ko menmi wadde ko ɗum waɗi nde ɓe jetti to makko nde ɓe ñaagimbo yo o heddodo e maɓɓe o wondi e maɓɓe balɗe ɗiɗi woodi kadi heewɓe wodɓe gonɗinɓe sababune konngol makko ɓe goni e wiide debbo o joni de min natti gonɗinde sababunde ko mbiinaɗa ko tan min gonɗoniri ko sababunde min keɗimamo minen e koye amen kadi min gandi ko kanko tigi woni dandowo adona o nden o waɗi ɗon balɗe ɗiɗi o fokkiti o fayi galile ndenne dey kanko hoore makko o settinoma annabi teddintaake e nokku mum kono nde o yetti galile galile naaɓe jaɓɓimo sabu jiino ko waɗatno yerusalem e nder kewu he ko fof gati kamɓe ne ɓe tawanoma kewungu nden o yetti kanna e diwan galila ɗo ƴettuno ndiyam watti ɗum ndiyam reseng ɗo batulo goto mbo ɓiyum gorko sellani ina wonno kafarnawum nden on nani yeesu ummima yude ari galile yehi to mum ñaagui ɗum yo ar kafarnawum sellina ɓiyum saabu wonno ko e waddude e wonki ko ɗum waɗi o wimo so on jiyani mandeji e kawisaji tan on gowɗinta batula o wimo ceernajo tinno ar haade ɓiyam mayde o wimo hot ma ɓiye wuur gorko o gonɗini ko yeeso wi ɗum ko yeehi ɗo o wone lawol galle makko ɗo kanko gorko o sarwoɓe makko potte makko mbimo ɓiy ko daɗi o namniɓe koye holi waktu ɓiɗɗo o semori ɓe jaabimo ɓe mbi ko waktu gadana kikiɗe hanki ñaw ngu umme e makko nden baaba o andi koye waktu mo yeeso wino ɗum ma ɓiyum wuur o o gonɗini kanko e galle makko fof ko on kawisa ɗimmo yeeso waɗi diwan galile caggal nde ummi D1 UD.